Zatim, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sve one koji su večeras prisutni, koji su odazvali našem pozivu, druženju i također hvala Allahu koji nas je poživio i sakupio ponovo da dočekamo ove trenutke, da se skupa družimo. Izučavajući naravno ovo jedno od najvažnijih islamskih pitanja iz poglavlja Akide, a to je znači iman u Allaha subhanahu ta'ala, koje obuhvata znači iman i vjerovanje čvrsto u njegova lijepa imena i savršena svojstva. Večeras, draga braćo i cijene sestre, kao što je već najavljeno, govorit ćemo o novim osobinama Allaha subhanahu wa ta'ala, novim za nas u našim predavanjima, a naravno svojstva su uvijek ova, znači posebno večerašnje e, svojstvo, znači od uvijek je pri Allahu te barek i za uvijek jer se radi o svojstvu Allahovog tebare kvetala zata uzvišenog veličanstvenog bića. Naime, znači večera sa Koboda ćemo spomenuti potvrditi, potvrditi ono što su potvrdili naši učinjaci Selefi, a to znači e, mislimo prvenstvo na svojstvo dva oka milostivog Allaha te tebareke veteala. Teala. Znači osobina dva oka milostivog Allaha subhanehu subhanehu wa Mi su do sad u našim predavanjima puno puta kazali da postoje sedbenici delaleta, odnosno zabude, koji negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala uzvišena i savršena svojstva. Tako da odmah možemo znati da postoje i oni koji večeras, znači o, o našem večerašnjem svojstvu koje ćemo govoriti, a to su dva oka, da među tim skupinama frakcijama postoje koji negiraju, negiraju osobine o kojima ćemo mi večeras, večeras ako boda govoriti. I njihova glavna teza, onu koju zagovaraju, jeste da ako bi potvrdilo Allahu subhanahu wa ta'ala ove određene osobine o kojima mi govorimo, to bi u isto vrijeme značilo poistovjećivanje uzvišenog stvoritelja sa stvorenjima, sa onima koje je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Tako da smo one koje smo pobrajali do sad, koje smo spominjali, koje obuhvata jedan znači izraz muatile, oni koji negiraju, znači Allahu tebare koja tala savršena svojstva osobine, su večeras koji se suprostavljaju akide ehli suneta su džehmije i mu'tezile. Znači džehmije i mu'tezile negiraju svojstvo vida Allahu tebare ve ta'ala. Znači ovdje ne samo da se radi o svojstvu vida, nego znači ima i drugo svojstvo, pored svojstvo vida, a to je svojstvo dva oka. Tako da obratite dobro pažnju na čelašnje predavanje, E, zato što vrlo malo se priča, vrlo malo se priča, gotovo nikako, znači ovim osobinama. I ono što je izašlo, izašlo, alhamdulillah, akidatul vasitije, koja u kratkim crtama samo onako kako Ibn Taymije pobrojao, znači kuranske ajte hadisa poslanika sallallahu alihi veseleme, znači da se potvrđuju, dva oka Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo večeras malo širnije govoriti, Naravno, o, sve ono što govorimo, govorimo isključivo iz govora učenjaka poput šeha Ibn Sajmina, znači šeha Rađiha, šeha Baraka i svih oni najznačajnijih današnjih cijeni učenjaka koji su komentarisali Akidatul Vasitije, znači ovo djelo Ibn, e, Ibn Tajmije, Rahimehullah. Tako kao što smo već kazali, znači Džehmije i Mu'tezile negiraju svojstvo vida, a isto tako i svojstvo dva oka. Znači negiraju svojstvo vida i svojstvo dva oka, tako da kažu da Allah subhanahu wa ta'ala ne posjeduje dva oka. I naravno, Allah te barek je čist i uzvišen od ovakve tvrdnje koju oni znači tvrde, odnosno zulumčari i novotari u Allahu i te bareke ta'ala vjeri. je isto tako, koja su zabudila frakcija u ovom poglavlju, su zapali, draga braćo, brate pažnju, kontradiktornost. Kako? Znači oni tvrde vi znate onih sedam osnovnih e, osobina koje smo pobrojali, e, oni znači u tih sedam osobnih osnovnih e, osobina tvrde da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje svojstvo vida. Posjeduje svojstvo vida. Ali ne zbog šarijaskih tekstova. Znači što šerijat ukazuje, šarijatski tekstovi Kur'an i sunnet. Nije braćo, znači ako se upratili prva predavanja, oni znači isključivo su to zaključili jer njihov razum Njihov razum znači ukazuje da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje svojstvo vida. Ali pogledajte sa druge strane, znači to svojstvo vida koje su potvrdili svojim razumom, ne tekstovima, su kazali, odnosno protumačili da je to njegovo, znači Allahovo te kevetala apsolutno znanje. Pogledajte taj vid, su protumačili, znači opisali e, ilmom, Allahovim te bareke vetala, znači e, apsolutnim znanjem. Ali u isto vrijeme, pogledajte, znači kada su potvrdili svojstvo vida, ne zbog šerijaskih tekstova, nego svojim znači, razumom su dokučili i shvatili da Allah te bareke posjeduje znači, svojstvo vida, ali u smislu da je to njegovo znanje, pobjegli su, odnosno u isto vrijeme su negirali da Allah dželle posjeduje svojstvo dva oka. Znači, vrate pažnju e, na sve ove rečenice koje izgovaramo, E, po pitanju znači oni koji se suprotstavljaju akide ehli sunneta i naravno mi ćemo ako da iznijeti mnogo dokaza, mnogo mišljenja učinjaka koji će uliti znači jekin u naša srca inšala da budemo na akidi oni koji su bili na akidu e, poslanika alihi salatu wasalam i ashaba koji su ga slijedili znači koji su slijedili ashabe od onih generacija koji su došli nakon, nakon njih <coughs> ono što je nama Ovdje je jako bitno, draga braće i sestre, da govor Muatila, znači općenito i Džehmija, i Mu'tazila, i Šarija i svi oni koji ih slijede, e, kad pogledamo njihove tvrdnje, one se moraju odbaciti. Zbog čega? Zato što njihove tvrdnje negiraju opće poznate jasne šerijalske tekstove. Znači Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi vseleme kojim se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, znači Allah subhanahu wa ta'ala se opisao u tim tekstovima i Kur'ana i Sunneta, o, ukazao na određene osobine koje je potvrdio, kojim se opisao i kojim ga je opisao poslanik Ali Salatu Wasalam, što obavezuje svakog muslimana koji ide stazom poslanika alihi salatu wasalam da prihvati te osobine, da potvrdi te osobine, da opiše Allaha subhanahu wa ta'ala tim osobinama ne ulazeći u kakvoću tih osobina niti da poistovjećuje stvoritelja sa osobinama sa osobinama stvorenja. Zato ehli sunne Znači ispravni sljedbenici poslanika sallallahu wa veselem. Oni koji su ispravni metodologije pravca poslanika, menheđa poslanika sallallahu alijih Svi govore da su na menheđu poslanika wa sallam, Danas svi govore da su na stazi poslanika alaihi salatu wasalam. Međutim, treba se pogledati u tekstove šarijata, u njihovo razumijevanje od strane uleme prvih generacija, kako su shvatili, kako su razumjeli, pa vidjeti tek onda ko se slaže, ko se podudara sa onim što su pojasnili učeljaci, znači prvih generacija. Pa koga se nađe? Da govor učenjaka, znači od prvih generacija, podudara se sa njegovom praksom njegovim znači e, dijelom, njegovim govorom, možeš onda kazati da je na menheđu poslanika sallallahu alihi wasallam, odnosno na stazi poslanika sallallahu alihi wasallam. Onaj koji odudara i koji jasno znači odstupa od pravca onoga na čemu je bio poslanik, prve generacije, selefi, najpoznatiji alimi, takav, dragi brate, nije na menheđu taj mora popraviti svoj menheđ, takav mora se vratiti stazi poslanika sallallahu alejhi ve selleme ako zaista misli da bude na stazi poslanika alejhi salatu veselam. Tako da vidimo da Ibn Taymiye rahimehullah, znači u ovom dijelu akidatu Vasitije <coughs> navodi određene ajete kojim dokazuje i utvrđuje Allahu te bareke svojstvo svojstvo dva oka. I vidjet ćemo znači isto tako da postoji određeni hadis poslanika poslanika sallallahu alejhi ve prije svega Ibn Taymiyyah rahimahullah je naveo prvi ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže i zato obrate pažnju, e, zbog čega obrate pažnju na kuranski ajeta, posebno na, e, na prijevod na prijevod ovih kuranskih ajeta. Jer onaj, svi znate znači da prijevod koji mi danas posjedimo e, koji već u svakoj kući, se nalazi od Besima Korkuta Rahimahullah vidjet ćemo znači da onaj se razlikuje od ispravnog shvatanja i razumijevanja ovih Allahovi subhanahu wa ta'ala osobina, znači ne prevode se onako kako su došle u Kur'anu, nego naravno znači po ubjeđenju šarijskog shvatanja i razumijevanja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Tur u 48. ajetu Wasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'junina bi hamdi Wasbir li hukmi rabbik. Allah kaže u prijevodu znači i ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga. Fe inneke bi junina. Ti si pod našim očima. Znači prijevod ovakav treba da bude. Znači ti si pod našim očima. Odnosno bi bilo značenje mi tebe vidimo i štitimo. Kada kažemo mi tebe vidimo i štitimo, to je znači u komentaru značenja fa inneke bi ajunina. Znači bukvalan prijevod onako kako je došlo u Kur'anu, ti si pod našim očima. A kad se kaže mi tebe vidimo i štitimo, misli se da Allah dželeva ala kada se obraća poslaniku, znači o Muhammede, izdrži izazove, one njihove na koje nailaziš i nemoj se sikirati jer mi pazimo na tebe našim očima i čuvamo te i štitimo. Znači ovo smo kazali u komentaru, u pojašnjenju ajeta kako, znači e, šta znači ajet. A e, tačno je precizno prevod, znači rabbike fe inneke a ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga, ti si pod našim očima. I mi ćemo ovo ako boda pojasniti toku našeg predavanja. Znači, ovo obuhvata, znači da je pod Allahom i Tebareke Vatala univerzalnim nadzorom, da Allah subhanahu wa ta'ala vidi poslanika sallahu veseleme svojim savršenim, znači, očima, bi a junina, znači sa očima, ali to znači da Allah subhanahu wa ta'ala isto tako kako ga vidi da će ga paziti, čuvati i štititi i štititi. Ovdje na početku, e, na početku znači ajta wasbir li rabbik. E, Allah Đelešanu spominja i ti strpljivo čekaj presudu, hukm, presudu, odredbu Allaha subhanahu wa ta'ala, znači ono što je on te bareke wa ta'ala propisao, što je on subhanahu wa ta'ala odredio. E, znači fino je kazati da ovaj hukm Allahova subhanahu wa ta'ala odredba e, postoje znači dvije u, u, u šarijetu. E, vrste znači Allahovog hukma, Allahove te bareke vetala odredbe. Imamo znači hukmu kauni, kako se to kaže u arapskom, kosmička presuda ili e, univerzalna Allahova te bareke vetala odredba. I imamo isto tako hukmu šer'i, šerijaska presuda, odnosno šerijaska odredba Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala naređuje poslaniku sallallahu alihi veseleme da bude strpljiv Znači naređujemo da bude strpljiv na ovoj kosmičkoj, univerzalnoj odredbi, a isto tako šerijaskoj, šerijaskoj lahoj te bareke vetala odredbi. Šta znači ova kosmička univerzalna odredba? Dragi vrata, znači Allah žena ređuje, pogledajte poslaniku, vas hukmi rabbik. I budi strpljiv i čekaj strpljivo presudu odredbu Allaha te bareke Ovo kako je Allah šansa obratio poslaniku, salallahu alihi veseleme, isto tako i nama naređen sabur. I nama je znači naređeno strpljenje, budemo strpljivi, izdrživi na Allahove te putu, na svemu ovome znači što se dešava. Jer ova kosmička, univerzalna Allahova te bareke odredba obuhvata znači da Allah Đelešana ređe da bude strpljiv na svim onim poteškoćama, nedaćama, ezijetima, na bolu koji je osjećao znači od naroda koji mu je nanesio od mušrika, e, mnogobožaca meke, na svim njihovim uvredama, sve to obuhvata, dragi brat, ovaj hukm Allaho, znači odredbe kosmičke, univerzalne, kaumni, kako smo kazali da se zove. I Allah Đelšan traži od poslanika da bude strpljiv na svemu tome. Pogledajte, od poslanika naređuje mu da bude strpljiv. Pa što je onda tek s nama? Na svim današnjim situacijama na koje mi nailazimo, a isto tako na koje ćemo nailaziti nakon znači, današnjih dana ili na koje smo nailazili prije. Trebamo biti strpljivi. Zatim Allah Đelešanu isto tako ovaj hukm kako, e, smo kazali Allahu te odredba znači hukmu kauni i hukmu šar, i šarijaska presuda odredba isto Allah Đelešanu traži od poslanika sallallahu alejhi ve da bude strpljiv izdržljiv a šta znači hukmu šar'i to je Allahu subhanahu wa ta'ala odredba znači koja buhvata saburna pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala znači sabur na pokornosti, a isto tako obuhvata i sabur znači na nepokornosti, odnosno da ne radiš ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Jer vi danas, draga braćo, znači ove stvari koje je Allah Žešanu propisao, znači to su Allahovi propis, njegov šarijat, njegov vjerozakon, to je hukmu šer'ej. Allahu odreba šarijaska. Znači da budeš strpljiv kad ti Allah Žešan naredi hijab, da budeš strpljiva, da podnosiš da Allaha te bareke prije svega znači da se pokriješ, zatim da budeš strpljiva na svemu onome što će te zadesiti od naroda. Na bratu kada naredi Allah Đelešanu, znači u hadisma poslanika za bradu, za odjeću, za odlazak u džamiju, za znači mnoge druge stvari koje Allah Đelešanu naredi njegov poslanik, da budeš strpljiv jer znaš da ćeš doći na nedaće, na iskušenja na koja su nailazili oni prije nas. A i mi isto tako danas nailazimo. Da bude strpljiv, da ne popuštaš i izdržljiv do susreta sa Allahom te bareke wa Isto tako, znači, obuhvata sve ono što Allah zabranio. Zabranio. Moraš biti, znači, taj koji sabura, koji je izdrživ, da te Allah ne vidi na tim mjestima. Na takvim, znači, u takvim dijelima koje on subhanahu wa ta'ala zabranio. Tako da ovaj ajet, znači, da saburaš na Allahovim odredbama obuhvata tri vrste sabura. Tri vrste sabura. Prije svega, znači, sabur na univerzalnoj kosmičkoj Allahovoj tebare kvetala odredbi, sve ono e, što, se dešava, što, se, e, što osjećaš od bola, tegobe, nedaće, zijeta, vrijeđanja, da saburaš na tome. Zatim da saburaš na pokornosti, nije lako, znači, klanjati. Nije znači lako klanjati svaki dan pet dnevnih namaza, traži sabur, da bude znači taj koji je izdržljiv, ustrajan u tome, svaki dan imaš mnoge e, šehve, strasti, prohtjeve koji te znači nagovaraju, i odvode od pravog Allahu te barek vetala puta, ali ti si izdržljiv, saburaš na tome i inšala koračaš pravom stazom. Zatim isto tako sabor na nepokornosti. Svi pozivaju, svi dozivaju sa svih strana. Znači more grijeha se otvorilo prema nama. Tako su znači e, dostupni da se mogu učiniti u svakom trenutku i dana i noći. Pa trebaš biti od onih koji saburaju na nepokornost, da ne činiš tu e, nepokornost Allahu te bareke, te bareke u teala. To je što se tiče prvog dijela, znači kuranskog, kuranskog ajeta. Zatim Allah Đelešanuhu u suri Taha u 46. ajetu kaže Kala la tahafa innani ma'kuma esma'u wa ara. Allah Đelešanuhu kaže obraćajući se Musao alaihi salatu wasalam njegovom bratu Harunu ne bojte se. Ja sam s vama. Inneni ma'akuma. Ja sve čujem i sve vidim. Znači, esma'u wa ara. Ja sve čujem i sve vidim. Znači, ovo je općenitog značenja da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje svojstvo sluha i svojstvo, svojstvo vida. U, znači, mnoge smajete i prije toga citirali kad smo govorili o ovim osobinama. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Teube u 105. ajetu وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون Znači Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže ti im reci vi se trudite, vi radite radite znači djela a Allah će trud vaša djela vidjeti i njegov poslanik i vjernici znači vidjet će Allah Đelešanuhu vaša djela koja radite koja radite. Mi ćemo pojasniti znači, ove zbog čega smo i mi znači, ovdje u ovom trenutku citirali. Znači vidjet će i Allah vaš trud, vaša djela, vidjet će njegov poslanik, a i vjernici. A zatim ćete svi biti vraćeni onome koji zna nevidljivi, alimul gajbi vašahane, koji poznaje vidljivi i nevidljivi svijet. Pa će vas onome što ste radili obavijestiti. Allah Đelešanu zna šta radimo, šta činimo, vidi vidi znači svojim savršenim znanjem, e, svojim savršenim vidom i isto tako znači svojim savršenim očima koje ćemo mi ako boda znači ovdje večeras ako boda e, potvrditi onako kako je to Allah te barek vetala i njegov poslanik potvrdili. <clears throat> Tako da vidimo iz ovih određenih ajeta koje smo već dosad citirali da se potvrđuje svojstvo sluha kojim Allah subhanahu wa ta'ala čuje, znači savršeno svojstvo sluha koji sve čuje a isto tako svojstvo vida koji Allah te bareke sve, sve vidi. Tako da iz ovoga znači možemo zaključiti kako kažu učenjaci da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje univerzalni nadzor nad svim. Znači on subhanahu wa ta'ala sve vidi. On gleda svojim savršenim očima, prati i nadzire sva svoja stvorenja, sve stvoreno. Znači brate, pažnju da Allah subhanahu wa ta'ala sve vidi, gleda svojim savršenim očima, prati i nadzire svoja stvorenja. I zato kažu učenjaci da Allah Žešanu je potvrdio svojstvo ru'ije, a to je znači vida i gledanje, kako kažu u, u, u, u suri Ešu'ara u 218. ajetu Znači koji te vidi, koji te gleda i onog trenutka kada ti ustaješ. Znači Allah subhanahu wa ta'ala vidite i gleda onoga trenutka kada ti, kada ti ustaješ. Tako da ovi ajeti, znači drugi ajet koji ćemo navesti, potvrđuju da uzvišeni Allah posjeduje dva oka. Kako? Još nismo kazali, znači iz ovih ajeta, nigdje nismo naveli dva oka. Znači kako znači Allah Đelešansa posjeduje dva. Na početku smo kazali bi a junina kazali smo da je to množina. Znači pod našim očima e, subhanahu wa ta'ala množinu. Međutim, odgovor, kako kažu učenjaci, leži u tome da je u sunetu poslanika alaih salatu wasalam to spomenuto. Zbog čega? Jer tako je ubjeđenje znači e, poslanika alaih salatu wasalam, ehli sunneta, znači selefu saliha, da čvrsto vjeruju da Kur'an se tumači znači Kur'anom ili sunnetom poslanika sallallahu alihi wasalam ili govorom ashaba Znači imamo ovdje da sunnet poslanika sallallahu alihi vseleme pojašnjava, pojašnjava ovu meselu kao i mnoge druge mesele pitanja šarijaska. U sunnetu poslanika sallallahu alihi vselem su došli hadisi koji govore o dađalu. Vi znate, znači o dađalu slušali ste o njemu. Međutim, morate obratiti pažnju e, pažnju ovdje znači na hadise koje ćemo mi citirati. Hadisu vjerodostojni bilježi ih znači imam Buhari, imam Buhari Prije svega od Ibn Omera radijallahu anhu <clears throat> gdje kaže ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال Uh, Ibn Omer govori i pojašnjava da jedne prilike poslanik sallallahu alihi veseleme ustao, znači među ljudima, zatim je pohvalio i slavio Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako to Allahu dželle vala dolikuje. A kaže nakon toga je spomenuo Dejjala. zatim kazao Inni unzirukumuhu vama min nebijin ila kad anzarehu kavme anzarehu nuhum kavmehu qavmeh se أنذره lekum fihi kavle nam je kuluhu nebijun li kavme نبي ennehu a'war wa enne Allahe الله ليس a'war I treba da znamo, draga braćo, da ovaj hadis i slični hadisi koji govore o Deđalu, o opisu Deđala, su glavni dokaz sljedbenika ehli sunneta da Allah žele vala posjeduje dva oka. Naime, znači u ovom hadisu e, poslanik sallallahu alijih i veselem kada je ustao i kada se poče obraćati ljudima kaže upozoravam sam na njega. Znači ja vas sve upozoravam na njega, na deđala i kaže nije bio ni jedan poslanik prije mene, a da nije upozorio svoj narod na njega. Allahu Znači nije postojao poslanik prije Muhammeda alihi salatu wasalam, a da nije upozorio na smutnju i fitnu koju će imati i koju će proizvesti kod Deđal. Kaže i Nuh alihi salam je upozorio svoj narod na njega. Ali kaže poslanik, pogledajte, kaže, ali ja ću vam kazati, walakin se ekulu lekum fihi qawlen, lem kuluhu nabijun li qawmi. Ja ću da vam kažem nešto o njemu, što niko od vjerovjesnika, poslanika prije mene nije kazao znači svom narodu. I ovdje je dokaz. Ta'lemune ennehu a'war. Znajte, dobro kaže, da je on jedno ok. Da je on jedno ok. Ovo je dokaz, braćo. Wa anna Allahe lese bi A Allah subhanahu wa ta'ala nije jedno ok. Nije čorav. Allah subhanahu wa ta'ala dok je deđal čorav. I vidjet ćemo znači kako su učenjaci, kako su učenjaci znači pojasnili. Prije svega znači ovdje u hadisu vidimo da poslanik sallahu alihi veseleme koristi izraz awr. Koja, e, odnosno ovaj izraz u arapskom jeziku se samo koristi za onoga ko nema jedno oko stvorenja. Razumijete? Znači ko nema jedno oko, ko ne posjeduje oko. A poznato je da stvorenja od ljudi i životinja posjeduju dva oka. Tako kada se opisuje neko da nema jedno oko, u arapskom jeziku se opisuje ovim izrazom a'wer, da ne posjeduje jedno oko. Zatim ovaj izraz aver se ne koristi za onoga koji je slijep na jedno oko ili onoga koji je izgubio vid. Ovo je znači jako bito da znate. Riječ a'wer Znači kada opisuje ta'lemune ennehu a'ver, dobro znajte da je on jedno ok, čorav, ne posjeduje jedno oko. Wa enna Allahe lejse bi'aver. A Allah dželle nije čorav. Allah dželle ala nije jedno ok. Zbog čega ovaj hadis? Vi znate od fitne kada se pojavi da će tvrda je on neuzubila Bog. I ovo će biti jedan od znakova da ga prepoznaš, da vidi znači po tome što ne posjeduje oko, da je on lažac. To će biti jekin. Da je on lažac, iako znači će imati svojstva e, božanstvenosti, božanska svojstva, da kada kaže e, spuštaj se kišo, kiša će se spuštati, rastinje, raste, rastinje, raste, da usmrti, oživi i slično. Imaće znači takve moći. Ali će ovo biti znakovi za pravi istinske mu'mine. Da je on ver, jedno ok, čorav, znači nema jednog oka. Imaće samo jedno oko. A naš gospodar, a naš gospodar, znači nije jedno ok. I tako da vidimo da učenjaci ovaj izraz aver, odnosno u arapskom jeziku, se ne koristi za onoga koji je slijep na jedno oko. Znači ima oko, ali je slijep. Ili znači onaj koji je izgubio, koji je izgubio vid, koji je izgubio vid. Koristi se znači u tome. Tako znači na osnovu toga hadis koji govori o deđalu, da je on čorav i da nema jedno oko, je jedan od najvećih dokaza sjedbenic mehli sunneta. Da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje dva oka. Ovo je jedan najveći dokaz. Navešemo još znači druge hadisa ako boda. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Kamer u 13. i 14. majetu kaže وحملناه على ذات ألواح ودسر teđri bi'ajunina džeza'en limen kane kufir. Pogledajte. I njega Nuha, kaže Allah Đelešanuhu, smo nosili, pa se ovdje spominje zati elvah. Nosili, znači, na uh, jednoj vrsti, znači, dasaka, u dusur, a ovaj dusur ovdje ima značenje ono što se po, uvezuju te daske, što se povezuju. Mi znamo da ovdje je govor o lađi koju je Nuh alaih salatu napravio. Teđri bi ajunina, koja je plovila pod našim očima. Džeza menkane kufir. Nagrada je to bila za onoga koji je odbačen bio, odnosno ko nije vjerovao u Allaha te bareke otala. Ovaj ajet ukazuje, znači priča, mi smo samo dio ajeta koji govori znači o dešavanju Nuha ali salatu wasalam, e, kada je napravio lađu i to po naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala naredio Nuhu i svima onima koji su ga slijedili se ukrcaju zaplove. A on subhanahu wa ta'ala, znači pojašnjenja, a on subhanahu wa ta'ala je taj po čim će oni nadzorom ploviti. Odnosno, on je taj koji će ispasiti, sigurnost im podariti. Odnosno, da se razumije, on je taj koji ih gleda i prati. Teđribi bi junina, Znači plovit će, mi ćemo je gledati, mi ćemo je pratiti, mi ćemo je nadzirati, mi ćemo je čuvati, mi ćemo vas spasiti, mi ćemo podariti sigurnost. A znači samo znači teđri junina koja će znači ploviti pod našim očima, ali učenjaci kada tefsire, kada pojašnjavaju ovaj ajet, znači mi ćemo, iako mi vidimo, gledamo, nadziremo, pratimo, mi ćemo čuvati, mi ćemo ih spasiti, mi ćemo im podariti sigurnost i slično. Tako da kada naiđemo na tumačenje ovoga ajeta gdje se kaže koja je plovila znači pod našim očima, odnosno načom mi smo je nadgledali i mi smo je čuvali, ne znači dragi brate i cijena sestro, da učenjaci mu fesiri negiraju svojstvo dva oka ili da ostupaju od njihovog spoljašnjeg značenja tih ajeta ovo što se želi kazati da oni samo žele znači da e, komentarišu ono na što to upućuje događaj znači dešavanje u tom trenutku da Allah dželeva ala znači opisuje da su napravili lađu da su ukrcali na lađu da je ona počela proviti pod znači e, našim očima Allahim te bareke tala očima a on je taj koji nadgleda nadzire vidi gleda i koji će i čuvati paziti i znači sigurnost im isto tako podariti tako da ova da ovakav, znači, e, da ovakav govor, znači, u smislu mi smo je nadgledali i čuvali, nikako nije negacija da Allah dželevala ne posjedi dva oka, već je to govor koji obuhvaća i sadrži potvrdu dva oka. Jer ovo nadgledanje od strane Allaha subhanahu wa ta'ala ili njegov savršeni nadzor odnosno njegov pogled sadrži potvrdu, sadrži potvrdu dva oka Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže kako smo kazali na početku wasbi li hukmi rabbike fa inneke bi ajunina wasabbih bihamdi rabbike hine tekum znači Allah Đelešanu kaže e, poslaniku a ti strpljivo čekaj presudu gospodara svoga to jest izdrži izazove njihove i nemoj da se plašiš, nemoj da se sikiraš. Mi pazimo na tebe, našim očima čuvamo te i štitimo. Znači poput ajeta u kojem Allah se obraća Nuhu, Nuhu alihi salatu wasalam. <coughs> I vidimo znači da Allah subhanahu wa ta'ala oma ajtu posjeće poslanika sallahu alijih veseleme na strpljivost i izdržljivost, na vrijeđanjima, na uvredama, na nedaćama, na sve ono na što nailazi od strane mušnika, nevijenika u tom, u tom periodu. Ali isto tako i mi trebamo uzmemo lekciju iz svega ovoga, da i mi budemo ti koji će biti strpljivi i izdržljivi na Allahovom te bareke, te bareke wa ta'ala putu. <coughs> tako da ovdje u ovom kuranskom ajetu, a ti strpljivo čekaje presudu gospodara, ti si pod našim očima ima značenje da te Allah vidi, prati, zna tvoje stanje, on te bare će te štititi, čuvati i paziti. Ako ga Allah dželevala štiti, upamtite dobro i pazi, taj ne treba da se plaši stvorenja, dragi brati i Nema straha od stvorenja. Kad si ubijeđen da te Allah dželevala vidi, da te prati, zna tvoje stanje, da te on subhanahu wa ta'ala štiti, čuva, koji te pazi, ne treba se bašiti stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Šuara u 218. od 220. ajeta وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم Allah Žešan kaže pouzdaj se u silnoga i milostivog El Aziz, El Rahim koji te vidi, znači koji te gleda kada ustaneš da sa ostalim molitvu obaviš jer on doista sve čuje i sve sve zna. Tako da ovdje treba kazati da ne postoji kuranski ajet. Znači ne postoji kuranski ajet niti hadis poslanika sallallahu alihi veseleme vjerodostojan hadis poslanika sallallahu alihi veseleme koji ukazuje da Allah Đelešan znači dva oka. Ali džma učenjaka ehli suneta jeste dala posjede dva oka. Iz navedenih ajeta, pri, e, ajeta i hadisa znači o deđalu. Imamo znači hadis koji bilježi ka Kajim u svom poznatom dijelu Savajkul Mursele gdje kaže od Ebu Hurere da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao inal abde iza fi salati fa huwa baina rahmani zaista rob kada ustane molitvu da obavi namaz da obavi zaista on u tom trenutku se nalazi ispred dva oka milostivoga. Ispred dva oka milostivoga. Ova hadis bilježi imam el i drugi, međutim šeh Albani i mnogi drugi učenjaci ga smatraju znači slabim, daiv džiden, znači e, puno je slab. Puno je slab, znači ovaj hadis i ne može biti kao dokaz. Ali nema akajske knjige koja spominje ovu meselu. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala e, da Allah subhanahu wa ta'ala ima dva oka, e, nema znači te knjige akajske, a da u toj knjizi se ne navodi ovaj hadis. Zbog čega? Zbog toga što ovaj hadis e, po značenju je ispravan. Po značenju je ispravan. Zbog onog hadisa koji je glavni argument koji bilježi Buharija i Muslim i drugi, gdje kaže se za Deđala da je jedno ok, a da Allah subhanahu wa ta'ala nije znači jedno ok. Jer akida ehli suneta, draga braća, potvrđuje znači jasno potvrđuje da Allah subhanahu wa ta'ala posjedi dva oka. I to je iz razumijevanja hadisa i kuranski, kuranski ajeta koje smo navodili, koje ćemo još navesti ako voda u toku našeg predavanja. Poslanik sallallahu alihi veseleme kaže, isto tako hadis bilježi Buharija, da je jedne prilike od Abdullaha se prenosi zakare nabiju sallallahu alihi veseleme jaumen bejne zahrein nasi el mesiha dajjal fekal da jedne prilike isto tako znači poslanik sallallahu alihi veseleme E, obraćao se ljudima i u tom trenutku je spomenuo Mesiha ad znači, Dejjala. Znači, dežara u tom trenutku je spomenuo. Pa kaže nakon toga, Inna Allahe lejse bi a'war. Zaista uzvišeni Allah nije čorav, nije jedno Ela innal mesihe deđale a'warul ajni jumna. Tupafije. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alihi Veselem opisao. Kaže u tom trenutku je kad se obratio i spomenuo Mesiha Deđala, kaže uzvišeni Allah nije čorav, nije jedno ok. A Mesih Deđal je čorav, jedno ok, znači u desno oko, kao da mu je oko isturena boba grozda. Tako poslanik sallahu i vseleme opisuje. Međutim, učenjaci kažu, kada bi Allah subhanahu wa ta'ala posjedao više od dva oka, poslanik sallahu njih veselem ne bi znači u ovom trenutku navodio kao primjer jednookog deđala. Znači da kaže da je aur, da je jedno ok. Jer naš gospodar nije jedno ok, već bi kazao, vaš gospodar ima više očiju. Došao bi znači sa izrazom ajun, sa množinom. Tako znači komentatori govore. Znači poslanik sallahu njih veselem ne bi negirao znači da je eh, da Allah subhanahu wa ta'ala da je Allah Želešanu jednog, on to negira. Međutim, da posjeduje više očiju, poslanik sallahu alijih veselem bi ukazao, znači više očiju, više od dva oka, u množini, a ajun, ali to poslanik sallahu alijih veseleme nije kazao. <clears throat> Tako da nije dozvoljeno, dragi brate i cijena sestro, da musliman ostupa od puta selefa i njihovog razumijevanja šarijaskih e, tekstova u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme. I ovo vjerovanje, što nam je jako bitno, znači ovo vjerovanje, nam prenose imami imam je ehli sunata vel džemata. Ko su oni? Poput imama Edarimija. Poput imama Edarimija koji smo do sada spominjali puno puta, znači njegovo djelo redu ala bishan Merithi gdje je znači odgovorio džehmijama, mu'tazilama i svim drugim frakcijama po pitanju Allahovi bareke vetala osobina, znači on spominje. Zatim spominje Imam ibn Huze, eh, isto tako u knjizi Kitabu Tevhid koji navodi konsenzus islamskih učenjaka i jedan i drugi po pitanju ovoga da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje dva oka. Razumijete? I ne samo to. Pogledajte, i Ebul Hasan al-Ash'ari, koji je bio šarija, znači osimač njihovog mezeba pravca, kada se je pokao kada je napisao knjigu koja je poznata kao Elibane, u toj knjizi spominje da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje dva oka. Isto drugi učenjak, veliki učenjak, Ebu Bekr, Bakalani rahimehullahu džemija, znači isto tako navodi i potvrđuje da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje dva dva oka. Zatim u suri Taha u 39. ajetu Allah Đelešanu kaže وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُسْنَ عَلَى عَيْنِ Ja sam, znači, gospodar Tebare Kvetala učinio te o Musa da te svako voli. Da te svako voli, znači, a isto tako i da rasteš pod okom mojim. Da rasteš pod okom mojim. Šta kažu mu Fesiri? Kažu ja ću te paziti, čuvati, nadzirati svojim očima i dati da, znači na palači faraona živiš i uživaš, da se hraniš njihovom hranom dok ne porastiš. I pogledajte znači ovdje kada se kaže da će Allah subhanahu wa ta'ala paziti, da će ga čuvati, da će ga nadzirati, da će ga hraniti, da će se brinuti o njemu, to je samo iz onoga što znači e, proizilazi iz ovog značenja kuranskog ajeta. Ali u osnovi ovi mufesiri niko od njih nije negirao znači svojstvo oka Allaha te bareke vetala. Ala ajni, ovdje je došla jednina, znači ajn. Jednina znači u, u, značenju oka Allaha te bareke te bareke vetala. Ve su kazali u ovom pojašnjenju znači čemu, e, šta proizilazi iz svega toga da on kada bude odrastao pod okom Allaha te bareke vetala, pod nazorom Allaha subhanahu wa da će ga paziti, da će ga čuvati, e, da će ga hraniti, da će mu podariti, da jede i uživa, znači sve ono što se nalazi u palači palači faraona, faraona. <coughs> Tako da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom ajetu obećava Musa'u alihi salam da će ga nadgledati, da će ga paziti i čuvati od svih spletki i spletkaroša, znači oni koji budu znači htjeli nešto da naude Musa'u alihi, alihi salatu Također ovaj ajet potvrđuje, što je jako bitno, znači da shvatimo, da Allah subhanahu wa ta'ala posjedi oko, ali nije ispravno, dragi brate i cina, sestro, znači da iz ovoga razumiješ, zbog toga što je došla jednina, da kažeš da Allah Đelešanu posjede samo jedno oko. Ili Allah ne posjede osim jedno oko. Znači da kažeš ovaj ajet ukazuje e, da Allah Đelešanu posjede samo jedno oko. Zbog čega? Pa zato što niko od Selefa to nije potvrdio i niko od Selefa to nije kazao. I pa kažu, znači oni, da ovo tako, znači, može kazati samo neznalica, žahel, koji ne poznaje šarijaske tekstove, koji ne poznaje šarijaske tekstove, koji ne poznaje ki ehli suneta vol džemata. Zbog čega? Zato što postoje drugi e, ajeti, hadisi, gdje se može, znači, nešto slično navesti. Allah Đelšanu kada kaže u suri Mulk, pogledajte, Tebareke allazi bi jedihi mulku wa huwa ala kulli kadir. Uzvišen je onaj u čijoj je ruci vlast, bijedih ili mulk, spominje jedninu. Razumijete? Uzvišen je onaj u čijoj ruci vlast, on sve može. Da li ćemo kazati, na osnovu ovoga ajeta, da li on ima samo jednu ruku? Jer je spominje ovdje, znači, bijedih ili mulk, nek je uzvišen, slavljen onaj u čijoj ruci vlast. U jednoj, znači, ruci e, sva njegova vlast, e, znači, e, se nalazi. Naravno da ovo neće kazati niti potvrditi osim znači onaj koji ne poznaje, osim onaj koji ne zna, osim znači neznalica. Jer je opće poznato kod nas kada mi komuniciramo, kada pričamo, kada opisujemo, znači osoba posjeduje dvije ruke, ali kažeš osoba je uzela rukom ili uzela je u ruku. Ti nisi tim negirao drugu ruku ili poslije druge ruke. Nek si samo kazao znači da je uzeo u ruku. Što znači da spominjanje u jednini ili množini, kako ćemo pojasniti nastavku znači predavanja, ne upućuje da Allah Đelešanu ima jedno oko ili više od dva više od dva oka. Jer smo kazali da Kur'an pojašnjava sunnet poslanika, poslanika sallahu alihi, alihi Tako da ovdje u ajetu tusna ala ajni da rasteš pod oko mojim ne ukazuje niti potvrđuje da uzvišeni Allah posjeduje samo jedno oko jer je ovdje spomenuta jednina jer bi to bilo, dragi brate, pogrešno shvatanje i razumijevanje hadisa poslanika sallallahu ve selleme kojeg smo na početku naveli, a kojih ima u različitim verzijama, gdje kaže poslanik sallallahu ve selleme opisujući džala ta'lemune ennehu a'var, wa enne Allahe lejse a'var. Znajte da je on jedno ok, a Allah nije jedno ok ili hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, isto tako Buharija inhu a'war Wa inna rabbakum laysa bi aur. Zaista je on jednog, a vaš gospodar, a vaš gospodar nije jedno ok. Nije jednok Ili hadis poslanika sallallahu alihi wasallam, isto tako Buharija kako smo citirali, inna Allaha laysa bi aur. Ela inna al mesihe deđale avarul ajnil jumna. Uzvišen Allah nije čorav, al mesihu deđal je čorav u desno, u desno oko. Tako da ova osobina, znači da Allah Đelešanu posjeduje dva oka, će doći u uvjerenju, objeđenju onih koji čitaju i uče akidu ehli sunneta, znači od zaista sljedbenika ehli sunneta. A onaj koji će imati šubhe, koji će imati sumnje, se oko ovog pitanja će biti osoba koja ne uči, ne, izučava, niti se trudi da nauči od ispravnih sljedbenika ehli sunneta, znači ne čita literaturu ehli sunneta, niti uzma od sljedbenika ehli sunneta, tako da će on imati znači e, pogrešno uvjerenje, pogrešno ubjeđenje i on će odudarati od staze i menheđa poslanika sallallahu alihi veseleme i oni koji su ga slijedili na dobru. Jer ovdje Allah Đelešanuhu kada kaže teđri bi junina, kada spominje množinu koja je plovila pod našim očima, znači za lađu Nuha ali salatu wasalam, e, nikako nije dokaz da Allah Đelešanu posjeduje, znači više od dva oka, mnogo očiju. Jer Allah Đelešanu isto tako kaže u kuranskom ajetu suri Yasin, أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون Pogledajte, kako oni ne vide, Allah u, u značenju kuranskog ajeta kaže kako oni ne vide da mi sami od onoga što su znači naše ruke učinile njima stoku stvaramo i da oni njome raspolažu kao vlasnici mimma amilet eidina Allah Đelešanu spominje množinu znači spominje jednu ruku, dvije ruke nego nožinu, više ruku da li ovaj ajet ukazuje da Allah Đelešanu posjeduje više od dvije ruke. Mi smo prošli put govorili, u prošlom predavanju iznijeli smo argumente i dokaze kako Allah Đelešanu posjeduje dvije, dvije ruke i to smo znači pojasnili. Ali ovdje hoćemo da kažemo, kada dođe u jednini, ne mora značiti da Allah ima jedno oko ili kad dođe u da ima više od dva oka, nego se vraća na tefsir eh, hadisa poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim, u arapskoj gramatici, draga braće i cijene sestre, isto tako je poznato kada se dvojina doda obliku množine, tada se ta dvojina spominje u obliku množine. Kako? Imamo jedan primjer, odnosno više primjera imamo u Kur'anu. Uh, Allah Đelešanu kaže, pogledajte, obrate pažnju na, na shvatanje ovoga, ovoga ajeta. Kradljivcu i kradljivci. Osjecite ruke njihove u ejdijehuma. Pogledajte. Znači ovdje Allah Đelešanuhu kradljivci, odnosno kradljivcu i kraljevci naređuje da im se osjeku njihove ruke. Ali Allah Đelešanuhu spominje ovdje ejd, no, spominje nožinu. Nije kazao u dvojini, osjeste im dvije ruke. Zbog čega? Jer ovdje kada bi shvatili kuranski ajet, znači bukvalno, bez pojašnjenja, e, znači kradljivcu, i kradljivci treba osjeći četiri ruke, množina je došla. Da li je to u sunetu tako? Znači, da li se osjeca kradljivcu kada ukrade oba dvije ruke? Isto tako, znači, e, ženi kada ukrade, da li se osjecaju dvije ruke? Ili se osjeca jedna ruka kradljivcu i jedna ruka kradljivci? Znači, imamo dvojinu, ali Allah Đelešanu kada kaže odsjecite im ruke, spominje tu množinu. Ali znači iz hadisa, iz e, tefsira, pojašnjenja e, postupka poslanika sallahu i vseleme ukazuje znači niko od selefa nije kazao da im se osjecaju četiri ruke, dvije kod muškarca, odnosno kradljivca i dvije kod kradljivice, znači da se osjeku i njegove dvije ruke i njenje dvije ruke. Nego znači samo dvije, jedna njegova, jedna njena dvojina, a Allah Đelešanu spominje, spomnije znači ovdje množinu. Ili drugi primjer, E, Allah kaže u suri Tahrim u četvrtom ajetu, ovaj prvi ajet je znači bio u suri El Maide 38. ajet <coughs> Allah Đelešan kaže in tetuba ila Allahi faqad sagat kulubukuma pogledajte znači ovdje brate pažnju u nastavku e, prije svega znači ako vas dvije učinite pokajanje Allahu in tetuba ila Allah ovdje Allah ako vas dvije spominjem e, dvojinu Znači ako vas vi učinite pokajanje Allahu, pa doista su nagijela srca vaša. Fakad sagat kulubukuma. Šta znači to? To jest vi ste bile, znači učinili zbog čega je trebalo da se pokajete. Zbog čega je, znači trebalo da se pokajete. Pogledajte ovdje, Allah Đelšanu kaže Fakad sagat kulubukuma. Ali doista su nagijela srca vaša. Spominje množinu prije svega obraća se znači u dvojini jer su njih dvije učinile prekršaj pa ako se znači vas dvije pokajete Allahu zbog onoga znači čemu su vaša srca nagila vraća se vamo i spominja krajnu množinu kulubukum nije spomenuo znači srca u dvojini nego je spomenuo Allah te bareke vetala srca u množini kulub kulub a mi znamo znači da ova priča ova priča da, da spomenemo je vezana kako Ibn Đerir prenosi od Ibn Abbas da je upitao Omera Ibn Khattaba zbog, znači kome, zbog čega je objavljen što šta je bio povod e, ovog kuranskog ajeta pa je kazao znači da je bio povod Ajša i Hafsa Ajša i Hafsa kako? kaže zbog toga što je poslanik sallallahu alihi vseleme <coughs> znači spavao u Hafsinoj kući u vremenu kada je bio red da spava sa Hafsom ali u toj kući znači u toj sobi je bila ko? Marija, majka Ibrahima, robkinja, s kojom je poslanik sallallahu alijih veseleme u danu koji je bio, znači, hapsin dan, u kući, znači kući je Hafse spavao sa njom, pa se Hafsa naljutila, naljutila znači, pa je kazao Allahov poslaniće, učinio sam ono što nisu učinio ni jedno drugo svoje supruze. Znači u mom danu kada je na meni red i na mojoj postelji. Pa je poslanik sallallahu alijih wasallam tada nju pitao da li ćeš biti zadovoljna, znači sa tim da je sam sebi zabranjen, znači da je učinjen zabranjenom, da je se više nikada ne približim, pa ona bila zadovoljan s tim. Pa joj je poslanik uvjetovo, traži, ne spominji, kaže ovo nikome. Nemoj znači nikome spominja, smatram sebi nju zabranjenom. Ali ona nije mogla se suzdrži, pa je obavijestila Ajšu, pa Allah Đelešan objavljuje znači povod ovog kuranskog ajta, ako se vas dvije pokajete, in i ilallah, fekad kurubu kuma pa doista su nagela srca vaša, znači odimo kulu u bukuma da se spominje u množini, a Allah subhanahu wa ta'ala obraća se, znači obraća se Ajši i Hafsi, da Allah dželevala bude zadovoljna s našim majkama. <coughs> Tako da vidimo, draga braćo i cijene sestre, da je obaveza na svakom muslimanu i muslimanci koja ide putem stazom poslanika sallallahu alihi veseleme da potvrđuje osobine koje Allah subhanahu wa ta'ala potvrdio za sebe, kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj knjizi ili hadisu poslanika sallallahu alihi veseleme bez toga da ulazi u kakvoću ili poistovjećivanje sa e, svojstvima stvorenja. Odnosno, da Allah vala pripiše te osobine onako kako njemu dolikuje. Niko ne poznaje tu kakvoću. Niko ne zna kakve su oči Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko znači ne može pojmiti, niko ne može dokučiti, ali čvrsto vjerujemo da Allah te bare kvetala posjeduje dva oka, jer nas akida tome uči, akida ehli suneta, znači oni koji su na akidi poslanika sallahu alihi vseleme i vidjeli smo da je iđma e, suneta sunneta na tome da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje, dva, oka. <clears throat> I na kraju ćemo samo kazati nekoliko koristi iz ovoga što smo večeras e, govorili. Prije svega, dragi brate i cijena sestro, u toku predavanja, kroz ajte u kojima Allah dželevala poslije poslanika na sabr, jeste isto tako postrijek nama na sabr, na strpljivost, izdrživost Allahom subhanahu wa ta'ala putu, u podnešnju znači, svih teškoća, da se ne osvrćeš, da ne gledaš šta se dešava, šta će biti, kako će biti, nego da se osloniš na onoga koji je El Aziz, Ar Rahim, moćni, snažni, jaki, milostivi i da ideš dalje, da budeš ustrajan Allahom te bareke putu Zatim, potvrda u predavanju da je Allahu subhanahu wa ta'ala pripada konačni sud, konačna odluka, njegova odredba, ono što je on subhanahu wa ta'ala propisao, to mora da se desi. Zatim imamo kroz ove ajete koje smo govorili, isto tako potvrdu rububijeta, Allahovog gospodarstva, samo njemu pripada. Zatim, što je jako bitno, to je potvrda, znači da Allah subhanahu wa ta'ala posjeduje, da ima osobinu dva oka, dva oka i to je akida ehli sunneta Zatim utvrđivanje Allahovog, znači, e, ma'ije. Šta znači to? Da je Allah subhanahu wa ta'ala prisutan s njegovim stvorenjima, svojim znanjem, svojom moći, pomoći, podrškom, da ih prati, i nadzire, vidi i gleda, da je uvijek, znači, tu uz robove, ne svojim e, uzvišenim bićem, nego svojim savršenim znanjem, svojom moći. Također je odgovor u predavanju, draga braći i cijene sestre, svima onima koji negiraju navedena svojstva Allahu Tebare Kevetala ili ih tumače na svojstven način iskrećući njihovo značenje koje nije bilo poznato prvim generacijama muslimana, koji su bili na stazi poslanika sallallahu alihi veselem. <laughs> Isto tako, znači Allah dželevala u ovdje, u ovim ajtima koje smo kazali, je veliko upozorenje od strane, znači Allaha subhanahu wa ta'ala za one koji su nepokorni njemu te bareke da će se svi njemu vratiti, da vidi njihova djela, da će biti predočena, kako kažu neki mu fesiri, vjerovijesiku i vjernicima ono što su radili, zato se bojite Allaha i e, radite za dan kad ćete biti proživni, kad ćete stati pred njega da polažete račun za ono što ste, što ste radili. I zadnja stvar koju ćemo kazati jeste, draga braćo i cijene sestre, da pomoć i pobjeda dolaze do Allaha subhanahu wa ta'ala i da Allah Đelešanu pomoć i pobjedu podario svojim vjerovjesnicima, svojim poslanicima i onima koji su ih slijedili. I vidimo znači izdešavanje sa Nuhom, izdešavanje sa Musaom, ali i salatu vaselam, kako su završili, kako su okončali nasilnici, silnici, oni koji su se bili podigli protiv vjerovjesnika, poslanika i oni koji su bili na, na njihovom putu. <coughs> na kraju molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, da nam podari u na pravom putu, da budemo doni koji će biti strpljivi na podnošenju svih ezijeta, svih nedaća, bilo znači ovih univerzalnih, kosmički Allahovite bareke vatala odredbi ili šarijaski Allahovite bareke vatala odredbi, da se smiluje nama našim roditeljima, da uputi naše zalutale, da pomogne nas muslimane u Bosni, da pomogne muslimane u čitavom svijetu, da zbliži naša srca, da ujedini naše safove, da nas ojača, da nas osnaži, da budemo prava braća onako kako on te bare kvetala traži, zahtjeva svakog muslimana da bude brat svom drugom bratu muslimanu. Molim Allah da vas nagradi što ste imali prije da saslušate i subhanak Allahum hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. khair.